Mada hii inaletwa kwako na uongofu.com. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunaingia hadithi ya 15. Mtume alaihi salatu wassalam asema, man kana yumin billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut wa man kana yumin billahi wal yawmil akhir falyukrim, falyukrim jarahu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sema Mtume alaihi salatu wassalam, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir, yeyote ambaye anaamini kwamba kuna Mungu na anaamini kwamba kuna siku ya mwisho, falyakul khairan, basi yazungumze mazungumzo mazuri, azungumze mazungumzo ya kheri, au liasmut au ikiwa hana mazungumzo mazuri liasmut basi anyamaze. Imamu Shafi akasema rahimahullah, maana alhadithi idha arada an yatakallama falyufakkir mtu yoyote anapotaka kuzungumza afikirie fa in dhahara annahu la dharara alayhi takallama, ikiwa anaona kwamba hakuna madhara yote atakayopatikana kutokamana na mazungumzo yake kuyazungumza basi huo ataongea. Wa in dhahara anna fihi dhararan, ikiwa ataona kwamba kuna madhara ima yatarudi kwake yeye mwenyewe madhara yale, au yatamwafekti mtu mwingine, au yatamdhuru mtu mwingine, basi ni uzuri anyamaze. Au ikiwa atashuku kwamba huenda mazungumzo haya yakawa mabaya, basi ni uzuri anyamaze ili kusalimika na, na maovu. Mtume alaihi salatu wassalam amesema Man kana yumin billah, yoyote anayemwamini Mwenyezi Mungu, wal yaumil akhir, na akamini kwamba kuna siku ya mwisho, falyakul khairan, basi akizungumza mazungumzo yote azungumze mazungumzo mazuri, au liyasmut, au ikiwa hana mazungumzo mazuri, basi anyamaze, itakuwa kwake yeye ni khairi zaidi. Na kumbuka kwamba kumenukuliwa maneno kutoka kwa Abul Qasim Al-Kushairi rahimahullah, Mwenyezi Mungu amrehemu, anasema assukutu fi waktihi sifatu rijal, kule kunyamaza wakati unaostahiki kunyamaza, hizo ndizo sifa za waumini, ndizo sifa za wanaume. Yaani mwanamume anatakikana akizungumza azungumze kitu cha maana, na akizungumza, ikiwa atakuwa anazungumza kitu ambacho si kizuri, basi ni uzuri yeye anyamaze. Akasema kama anna nutqa fi mawdhihi min ashrafi lkhisali, kama vile vile kuzungumza katika mahala pake panapostahiki ni katika sifa mzuri. ya eh, hadithi hii ndugu zangu, inatuonyesha kwamba mazungumzo pia tunayoyazungumza Mwenyezi Mungu anatuhesabu nayo. Mtu asiwe na fikra kwamba nimepewa ulimi, kwa nini nidhibitiwe ni, ni nao? Ni kwamba wewe umeumbwa na Mungu na hukuachwa uhuru wa kuzungumza unachotaka. Umeumbwa na Mungu hukuachwa uhuru kula unachotaka. Mungu amekuonyesha kwamba hili ndilo la kuzungumza, hili si la kuzungumza, hili ndilo linastahiki kuzungumzwa na hili alistahiki kuzungumzwa. Mtume amesema man kana yumin billah, yeyote yule ambaye anaamini kwamba kuna Mungu na Mungu atamhesabu wal yaumil akhir, na anaamini kwamba kuna siku ya mwisho, falyakul khairan, wakati anapozungumza azungumze mazungumzo mazuri. Na mazungumzo mazuri ni yale ambayo hayasababishi wewe kupata dhambi kwa njia hii au njia nyingine. Akasema Mtume alaihi salatu wassalam, au liyasmut, au akiwa hana mazungumzo mazuri basi yanyamaze. Kunyamaza kwake yeye itakuwa ni bora zaidi. Kisha akasema Mtume alaihi salatu wassalam, waman kana yumin billahi wal yaumil akhir, na yeyote yule ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu kwamba Mungu yupo na Mwenyezi Mungu analipa na Mwenyezi Mungu anaadhibu na Mwenyezi Mungu anaingiza watu katika pepo wal yaumil akhir, na anaamini kwamba kuna siku ya mwisho, falyukrim jarahu, basi amkirimu jirani yake. Yani kumkirimu jirani ni miongoni mwa alama za imani kumkirimu jirani ni alama za uchamungu kumkirimu jirani ni alama za kuogopa kwamba kuna siku ya hesabu mtume alaihi salatu wassalam katika hadithi hii ya kumi na tano asema waman kana yumin billah na yeyote yule ambaye anamwamini mwenyezi mungu walyaumi lakhir na anaamini kwamba kuna siku ya malipo kuna siku ya mwisho falyukrim jarahu basi amkirimu jirani yake Waman kana yu'min billah, na yeyote ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu, wal yaumil akhir, na anaamini kwamba kuna siku ya mwisho, falyukrim dhaifahu, vile vile amkirimu mgeni wake. Yani kumkirimu jirani na kumkirimu mgeni ni miongoni mwa alama kubwa, ndugu zangu, za kuonyesha uchamungu wako, za kuonyesha imani yako kwa Mungu subhanahu wa ta'ala. Qala alqari maana alhadith anna man iltazama sharai alislam, kwamba yeyote yule mwenye kufata sheria ya Kiislamu akaifata inavyotakikana, lazima hu ikrama ldhaif waljari, itakuwa inampelekea yeye kukirimu watu hawa wawili ambao Mtume amewataja. Mtu wa kwanza kumkirimu mgeni pasi ya kuangalia misingi yake ya dini, pasi ya kuangalia ukubwa wake na udogo wake maadamu ni mgeni anatakikana kukirimiwa kama alivyofundisha mtume alaihi salatu wassalam vile vile jirani awe ni mwislamu awe si mwislamu unatakikana wewe vile vile uweze kumkirimu kwa sababu kila mmoja kati ya hawa ana haki zake na mwenyezi mungu ataenda kukuuliza juu ya haki hizi siku ya kiama na mtume alaihi salatu wassalam amesema man kana yumin billah yeyote yule ambaye anamwamini mwenyezi mungu wal yaumil akhir, na anaamini kwamba kuna siku ya mwisho. Falyukrim jarahu, basi na amkirimu jirani yake. Wa man kana yu'min billah, na yeyote yule ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu, wal yaumil akhir, na siku ya mwisho. Falyukrim dhaifahu, basi na amkirimu eh, mgeni wake. Kwanza ni kumkirimu jirani, wa pili ni kumkirimu mgeni. Akasema kadhi, Mwenyezi Mungu amrehemu, anna man iltazama sharaia alislam, yeyote mwenye kufata sheria za dini ya Kiislamu, lazima hu ikrama dhaifi waljar, inampelekea yeye kukirimu hawa watu wawili, kumkirimu mgeni na vile vile kumkirimu jirani. Kisha akasema Mtume alaihi salatu wassalam katika riwaya nyingine, ma zala Jibrilu yusini biljari maazala Jibrilu hakuacha Jibril alayhi salatu wassalam yusini biljari kuniusia jirani. Kila alikuwa Jibrili akileta wahi alikuwa akimuhusia Mtume alaihi salatu wassalam aweze kuishi na jirani yake vizuri. Anasema Mtume alaihi salatu wassalam, hata dhanantu, mpaka nikadhania mimi siku moja kwamba eh, huyu mtume asije jira, mtu, uh, uh mtume asije uh, ni Jibrili asije akanirithisha akani jira, jirani huyo akawa ana haki ya kurithi. Asema mtume alayhi salatu wasalam, hata dhanantu, mpaka nikadhania mimi annahu, ya kwamba huyo Jibrili sayuwarithuhu, atamrithisha, yani kwamba mimi nikifa pia jirani yangu atakuwa na shea katika urathi jinsi alivyokuwa akinihusia mara nyingi, kila anapokuja ananihusia jinsi ya kuishi uzuri na jirani yangu. Kwa hivyo ndugu zangu, katika hadithi hii ya kumi na tano ni hadithi miongoni mwa hadithi muhimu sana katika maisha yetu sisi Waislamu, kwamba tunatakikana vitu viwili tudumu, tudumu navyo katika hadithi hii. Kwanza, hifdhu lisani anil masawi, kuhifadhi ndimi zetu na kila jambo ambalo ni baya tusizungumze ila jambo ambalo linamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, tusitamke isipokuwa yanayomridhisha Mwenyezi Mungu. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, tunatakikana vile vile kuweza kuheshimu hawa watu wawili wa kwanza kumkirimu, na kumkirimu mtu ni kumpatia takrima. Sio lazima umpatie chakula, ile heshima ambayo wewe unampatia inatosha kwamba wewe unamkirimu. Naam, au Aa, ah, vile vile ile zawadi ambayo pengine unaweza ukampatia inaonyesha kwamba ni ikramu. Maneno mazuri ambayo wewe unampatia inatosha kwamba ni ikram Muamala wa wewe na jirani yako, muamala wa wewe na mgeni wako, hivi ni vitu vya kuonyesha imani yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala iko wapi. Kwa hivyo hadithi ikatuonyesha kwamba sisi tunatakikana uh, tuweze ku, ku, kukirimu mgeni vile vile tunatakana tuweze kukirimu um, jirani yetu na kumheshimu jirani yetu pasi na kuangalia ni sampuli gani, ni kabila yetu au si kabila yetu. Hii ndio misingi ya dini ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea na vifungu vya kuonyesha, ni vipimo vya kuonyesha imani zetu ziko vipi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa lugha nyingine ni kujua kwamba je, wakati unapoishi na jirani yako vizuri au kuishi naye vizuri, ndio utajua kwamba imani yako iko vipi. Kwa hivyo insha allahu taala, uh, hii ndiyo hadithi ya kumi na tano tunaomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atakabalie ibada zetu na atakabalie kila ambalo tumelizungumza liwe katika mizani ya mema yetu inshallah, na nyinyi mnaotusikiliza siku ya Kiyama. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com يا خالقنا يا رب لعبيدك نير الدار واملأ عالمنا الحور